akagohe nkeburabarundi nibaza yuko mwobwira abanyakubahwa bashikiranganje mujejwe yuko nibaba barahawe kurongora ubushikiranganje bakaza bakarahira ngaha mu nama nshingamateka yuko batosubira kugira ubwoba ngo ibyo bivuye hejuru none ko mwamana mu ma de Minisitiri ku kundi gukorera ku itelefone kikivuye mbe amenya ko iryo jwi ari iryo wo hejuru gute uyu muntu azoba avuga ati ndafise uwanje yafunzwe kubera iki n'iki n'iki naho nyine yafunzwe ari amakosa agaragara aboneka ahubwo umufasha kumugemurira ntujya kumurekuza ni ukuvuga rero abantu bamenyereye uko zikosa niba ukora ikosa uvukana n'umushikiranganji kanaka uvukana na generale kanaka umenye ko uhanwa nk'abandi hanyuma twubahiriza amategeko ibyo rero nibaza yuko nk'abaserukira bene igihugu mwobyumva mubabwire tuzi kubwira ati bivuye hejuru